Neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu i sve ashaabe. Uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu večeras nastavljamo s govorom o propisima braka propisima za vjernike i vjernice moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da sve nas okoristi onim što čujemo da nas učini od onih koji su na pravom putu i koji upućuju druge Allah subhanahu wa ta'ala je blizu onaj koji sve čuje i koji se odaziva do dovama svojih robova U našim prethodnim predavanjima o braku došli smo do poglavlja o lijepom odnosu prema ženama, o lijepom odnosu prema suprugama. Allah subhanahu wa ta'ala obavezao je oba supružnika, bez izuzetka. Obavezao je oba supružnika, da se jedan prema drugom najljepše obhode na najljepši mogući način. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ I s njima, ženama, lijepo živite. To jest, s njima živite na onakav način kako to šerijat preporučuje i kako to vlada u običaju koji se ne razilazi sa šerijatom. pa je na mužu. Na mužu je da se lijepo obhodi prema svojoj supruzi. Da od nje, koliko je u mogućnosti, odagna brige i nevolje. Da se prema njoj obhodi blago. Da joj se obraća blagim i lijepim riječima, a ne grubim i strogim riječima, grubijanskim i nasilničkim nastupima, na mužu je da ne izbjegava svoju suprugu bez šerijatski opravdanog razloga, da ima obzira prema njenoj građi i njenoj prirodnosti, da vodi brigu o njenoj čednosti i da udovoljava njenoj potrebi, na mužu je da ne opterećuje svoju suprugu stvarima koje ona nije u mogućnosti izvršiti, Na njemu je da se suosjeća s njom, raduje se kada je ona radosna i da je tužan kada je ona tužna. Na mužu je da ispunjava njena prava, ženina prava, to jest svoje stroge obaveze prema svojoj supruzi, da udjeljuje na nju i da je izdržava shodno svojim mogućnostima, da joj obezbijedi stan, krov nad glavom i da živi s njom u kući, da je ne napušta, da je ne ostavlja samo, da joj da vjenčani dar i da ukoliko je u mogućnosti ne škrtari prema onome što ona bude tražila od njega. Na mužu je da poučava svoju suprugu vjeri i vjerskim propisima ukoliko ih ona ne bude poznavala. Na mužu je da bude blag prema svojoj supruzi ukoliko se ona ponekad i naljuti da joj ne prigovara za neke njene manjkavosti, već neka gleda u njene dobre vrline, na mužu je da poštuje i uvažava roditelje svoje supruge, uvažava ostalu njenu rodbinu i mnoge druge stvari koje je muž dužan da čini prema svojoj supruzi. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je u suri Al-Baqara وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَ Njima, ženama, pripada onoliko prava koliko imaju i dužnosti s tim da su muškarci jedan stepen iznad njih, iznad žena. Pa ovaj plemeniti kuranski ajet pojašnjava da su prava i obaveze supružnika obostrani. obostrani. Pa supruga, kao što ima svoje obaveze prema mužu, isto tako ona ima i prava kod svoga muža. S tim da su muževa prava kod nje veća. Jer on, muž, ima obavezu prema svojoj supruzi da se brine o njoj, da je štiti, da svoj imetak troši na nju. I to je njegov najvrijedniji imetak koji potroši Kada potroši na svoju porodicu, na mužu je obaveza da izdržava svoju suprugu, pa zbog toga muž i ima jedan stepen više od svoje supruge. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم muškarci imaju upravu nad ženama jer je Allah odlikovao jedne nad drugima i zbog toga što oni udjeljuju, oni muškarci udjeljuju i svojih imetaka na svoje supruge. Na drugoj strani, na ženi je da poštuje, uvažava i cijeni svoga muža, da se lijepo obhodi prema njemu da mu se pokorava i odaziva njegovim zahtjevima ukoliko u tim zahtjevima nema grijeha, ukoliko u tim zahtjevima nema nepokornosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ženi je da vodi brigu o čednosti, časti svoga muža, da se odaziva njegovim potrebama, da se suosjeća s njim, da vodi brigu o njegovom imetku, da vodi brigu o njegovoj kući i djeci, da u njegovu kuću ne pušta strance, da u njegovu kuću ne pušta nikoga s kim on nije zadovoljan, također da ne izlazi iz kuće bez njegova dopuštenja, da se ne uljepšava nikome drugom do svome mužu, da izbjegava sve ono što ga srdi, da ga ne opterećuje prevelikim zahtjevima, da mu pomaže koliko je u mogućnosti, naročito ukoliko se razboli ili ostari, da ne prigovara svome mužu i prebacujemo, da ne poriče njegovo dobročinstvo, da poštuje i uvažava njegove roditelje, da samog njega postiče na dobročinstvo prema roditeljima i mnoge, mnoge druge obaveze koje žena ima prema svome mužu. Hafiz ibn Hajar, alihi rahmetullah, u ovom svome vridnom dijelu Bulugul Maram min Adillati Lahkan u knjizi o braku, u poglavlju, o lijepom obhođenju prema ženama, spomenuje nekoliko hadisa. Večeras ćemo o tih nekoliko probrati pojedine hadise, spomenuti ih i kratko prokomentarisati. Pa kaže Hafiz ibn Hajar, alihi rahmetullah, a nebi Hurairete radijallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع آلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, a on od vjerovjesnika alaihi salatu wasalam da je rekao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju. I oporučuje vam lijep odnos prema ženama, jer su one doista stvorene od rebra. A u istinu, najkrivlji dio rebra jeste njegov najvisočiji dio, pa ako ga budeš krenuo ispravljati, slomit ćeš ga. A ako ga ostaviš, neće prestati biti krivo. Pa vam uporučujem lijep odnos prema ženama. Kaže Hafiz ibn Hajar, alaihi rahmetullah, da je ovaj hadis mutafak alaih, da ga bilježe Bukharija i Muslim i da je citat Bukharijin. A zatim kaže, kod muslima se spominje, još da je rekao Allahu poslanik alihi salatu ve selam fa in istamta'ta biha istamta'ta wa biha iwaj wa in zahabte tuqimaha kasartaha wa kasruha talaquha ako uživaš njom uživaš a ona je kriva a ako je kreneš ispravljati slomit ćeš je a njeno lomljenje jeste razvod jeste talak, razvod braka Hafiz ibn Hajar alaihi rahmatullah kaže u drugom svome vrijednom dijelu Fethul Bari u svome komentaru na Buharin Sahih da je ovaj Buharin citat poduži hadis, dakle sastavljen iz dva hadisa. Prvi je ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju, zatim ostatak hadisa je drugi hadis. U ovim riječima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan? Misli se ko vjeruje u Allaha potpunim imanom koji će ga, ako Bog, da spasiti Allahove kazne, koji će ga, inša Allahu ta'ala, dovesti do Allahovog zadovoljstva. Dalje se iz hadisa saznaje da se ovakav iman, potpun iman, ovakav iman upotpunjava i dobiva, do njega se dostiže s dobrim dijelima. Dolazi se s njim s dobrim dijelima, a jedno od tih dobrih dijela jeste i neuznemiravanje komšije. Ograničavanje u ovom, kao i u mnogim drugim hadisima, na vjerovanje u Allaha i vjerovanje u sudnji dan. Brojni su hadisi u kojima se kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Pa ograničavanje na vjerovanje u Allaha i vjerovanje u sudnji dan, time se želi ukazati na čovjekov početak na Dunjaluku i njegov završetak. Na čovjekov početak na Dunjaluku i njegov završetak na Ahiretu. To jest onaj koji istinski vjeruje u Allaha, koji ga je stvorio i doveo na ovaj svijet i koji vjeruje da će se vratiti Allahu i Allah će ga za njegova dijela obračunavati nagrađivati i kažnjavati, takvom nedolikuje da čini ovakva djela. Takvom nedolikuje da uznemirava svoga komšiju. Dakle, neka ne uznemirava svoga komšiju, neka od njega komšija ne doživi nikakvo zlo, već naprotiv, neka on od svoga komšije otjerava, odagnava koliko je u mogućnosti svako zlo. I ovaj hadis je općenit, pa zabranjuje svaki vid uznemiravanja i riječima i dijelima. Zatim kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam وَسْتَوْسُوا بِنِّسَا i خَيْرًا Oporučuje vam lijep odnos prema ženama. Ili oporučujte vi jedni drugima lijepo obhođenje prema ženama. Toliko spominjite lijepo obhođenje prema ženama među vama. Toliko da ćete oporučivati jedni druge, posticati na lijepo obhođenje prema svojim suprugama. Stalno pitati jedni druge kakav je vaš odnos prema vašim suprugama. Ili oporučite svi sami sebi, svojim dušama da se lijepo obhodite prema ženama, ispunjavajući njihova prava. Zatim riječi, doista su one, žene stvorene od rebra. Pod ovim riječima se misli na našu majku, Havu, koja je stvorena, kao što vam je poznato, od Ademova rebra. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها O ljudi, bojte se svoga gospodara koji vas je stvorio od jednog čovjeka, a zatim je od njega stvorio i njegovu ženu. Dakle, hau. Najkrivlji dio rebra je njegov najvisočiji dio. Pod ovim riječima misli se, to jest, žena ima svojih manjkavosti, pa ih prihvatite takvima. Žena ima svoje manjkavosti, kao što je rebro krivo. I to je njegova manjkavost. Jeli? Isto tako žena ima svoje manjkavosti, pa je prihvatite takvima. Ako ga budeš krenuo ispravljati, to jest ukoliko ne prihvatiš te manjkavosti, ne pomiriš se s njima, pa budeš zahtijevao da se ona kloni tih manjkavosti, a to je nemoguće, onda slomićeš ga. To jest nećeš postići to što priželjkuješ, već će doći do razvoda braka među vama a ako ga ostaviš, to jest priznaš da su to ženine slabosti, ženine manjkavosti, budeš saburao na njima i gledao u njene dobre osobine, živjet ćeš njom, neće doći, neće doći do razvoda braka među vama. Pa koristi koje proizilaze iz ovog hadisa. Ovim hadisom jasno se zabranjuje svaki vid uznemiravanja komšije i riječima i dijelima zatim bespravno uznemiravanje bilo koga, bilo koga, strogo je zabranjeno, međutim uznemiravanje komšije strožije je zabranjeno za razliku od drugih. U drugom hadisu, Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Pa je bio upitan, rečeno je ko Allahu poslaniče, odgovorio je onaj od čijeg uznemiravanja njegov komšija nije siguran. Zatim, u hadisu je dokaz da uznemiravanje komšije narušava potpuni iman. Uznemiravanje komšije narušava potpuni iman kao što dobročinstvo prema komšiji upotpunjuje iman. Zatim, hadis govori o brizi islama prema ženi pa oporučuje svako dobro prema ženama. Oporučuje najljepše ponašanje prema ženama. U ovom hadisu to se spominje na više mjesta, kako bi se potvrdila obaveza lijepog obhođenja prema ženama. U drugom hadisu, u vjerovjesnikovoj alaihi salatu wasalam hutbi na oprosnom hadžu spominje se da je rekao Bojte se Allaha kada su u pitanju vaše supruge – bojte se Allaha kada su u pitanju vaše supruge, jer ste ih vi uzeli sebi, preuzimajući na sebe emanet od Allaha. I vi ste sebi dozvolili njihove spolne organe Allahovom riječu, Allahovom vjerom. Zatim, u hadisu je prelijepi vjerovjesnički savjet kako postupati sa suprugama. Mora se imati strpljenja mora se prelaziti preko grešaka, svakako mimo grešaka u vjeri, časti i čednosti. Dakle, mora se u drugim greškama imati strpljenja, prelaziti preko njih, a muškarci su ti koji bi trebali imati više strpljenja i razumijevanja. A što se tiče onih koji obračunavaju ženu za svaku stvar, poriču dobra dijela i njene dobre osobine, obznanjuju i uveličavaju njene loše osobine i loša dijela, to nije moral vjernika. To je neshvatljivo da čini vjernik. To nije od lijepog obhođenja, kakvo šarijat zahtjeva. I uglavnom vidjet ćete i svjedoci ste da takvi muškarci i ne mogu dugo živjeti u bračnoj zajednici. Zatim, u hadisu je dokaz uprave muškarca muža nad ženom kao što o tome i govori Allah subhanahu wa ta'ala. Također i ovde u hadisu je jasan dokaz uprave muškarca muža nad ženom, jer se ovdje oporučuje muškarcima. Oporučuje se muškarcima. Muškarci se savjetuju, a ne oporučuje se osim onome koji ima upravu, ima vođstvo nad drugim. Zatim, kaže Hafiz ibn Hajar, عليه رحمة الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاه فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني إشاء لكي تمتشد الشتيتة وتستحد المغيبة Prenosi se od Žabira radijallahu ta'ala da je rekao bili smo s vjerovjesnikom alaihi salatu wasalam u borbi. Pa kada smo došli u Medinu, krenuli smo da uđemo, da idemo svojim kućama, da uđemo u svoje kuće. Pa je rekao Allaho poslanika alaihi salatu wasalam dajte vremena, ostavite vremena ukoliko dolazite noću ostavite vremena da se žena iščešlja i da otkloni dlake. Ona čiji je muž odsutan. Kaže Hafiz ibn Hajar alaihi rahmatullahi da je hadis mutefekun alih. Dok se u Buharinom rivajetu spominje Iza etale ahadukumul gajbe fela jatruk ehlehu lejlen. Kada se nekome od vas produži odsustvo od kuće, ukoliko dugo odsustvuje od kuće, neka ne dolazi svojima noću. Dakle, hadis bilježe Buharija i muslim, hadis je vjerodostojan. U ovom hadisu je vjerovjesnikov alaihi salatu wasalam savjet muževima da ukoliko se zadrže duže na putovanju, pa ne obavijeste svoje supruge o svome dolasku, da im ne dolaze noću, da se noću ne vraćaju u kući ako ih nisu obavijestili, a najbolje je da ih obavijeste. Sve to iz razloga kako ne bi vidio možda kod svoje supruge, svoje žene ono što ne bi volio da vidi. Kako je ne bi zatekao lijepog izgleda, uljepšanu i dotjeranu, a toliko dugo je bio na putovanju pa je poželio svoju suprugu. I sada kada je vidi u izgledu kakvom ne bi volio da je vidi, možda je zbog toga zamrzi i izbjegava. Zato najbolje je dakle da se javi svojoj supruzi kada dolazi, ako dolazi, naročito noću. U ovom hadisu je također savjet muževima da pomognu svojim suprugama u lijepom međusobnom odnosu, da se potpomažu u dobročinstvu. Obavijestite svoje supruge pa će se i one uljepšati prema vama. I time ćete učvrstiti svoju vezu. U hadisu je također savjet i ženama da dobro vode računa o svome izgledu, da ne dozvole sebi da ih muževi vide u izgledu kakvom ne bi voljeli da ih vide. Savjet je ženama da vode računa o svojoj higijeni, svojim ukrasima, svojoj odjeći, svojim svom izgledu. To je zasigurno, svjedoci smo, nešto što učvršćuje lijepe međusobne odnose supružnika. Učvršćuje među njima ljubav, samilost, utiče na dugotrajniju bračnu vezu. Zatim kaže Hafiz ibn Hajar, alaihi rahmetullah, عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها Prenosi se od Ebu Saida al-Hudrija radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao je doista će biti na najgorem stepenu kod Allaha na sudnjem danu čovjek koji se otkrije pred svojom suprugom i ona se otkrije pred njim, dakle spolno opći sa svojom suprugom, a zatim priča o njihovom spolnom odnosu. Hadis bilježi ima muslim u svome sahihu u knjizi o braku u poglavlju stroga zabrana otkrivanja ženinih tajni. Dakle, ovdje se po tajnom misli na ono što se dogodi između muža i žene prilikom spolnog odnosa. U hadisu, ovom hadisu, Ebu Said al-Hudrija radijallahu ta'ala, stroga je zabrana govora o onome što se dešava između muža i njegove supruge tokom spolnog odnosa. I ova zabrana odnosi se i na muškarca, kako se spominje u ovom hadisu Ebu Saida, kod imama muslima, i također odnosi se na žene, kako se spominje u hadisu Esme, kod imama Ahmeda, u kojem Esma kaže Allahom poslaniku alihi salatu wasalam Allahov poslaniće, tako mi Allaha i one žene o tome pričaju, a i oni muškarci to čine. Pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, ne činite to. U istinu to je poput slučaja da šeitan sretne šeitanicu, pa imaju odnos, a drugi to gledaju. Kada obznanite ono što činite, noću to je isto kao da vas i drugi gledaju, poznaju se s vašim činom. Pa ova dva hadisa ukazuju da oni koji iznose tajne spolnog odnosa sa svojim supružnicima, da takvi su od najgorih položaja na sudnjem danu i takvi su poput šeitana i šeitanice, to jest lošeg odgoja, bez stida i razuma. Zatim, u hadisu je dokaz da se supružnici trebaju odgajati, se trebaju odgajati i odgojiti da čuvaju sve svoje tajne, a posebno ono što se dešava među njima prilikom spolnog odnosa. Zatim u hadisu je posticaj da se jezik čuva od svakog bespotrebnog govora. Da se jezik čuva od svakog beskorisnog govora. U hadisu je podsticaj supružnicima da čuvaju svoj brak od svega što ga može poljuljati i srušiti, da imaju najviše povjerenja jedno u drugo, da se ne poigravaju pa da priželjkuju povjerenje neke treće osobe pa se pravdaju i iznose svoje tajne toj trećoj osobi, bez znanja supružnika. U hadisu je postica i supružnicima da vode brigu o svojoj kući. Da sebi obezbijede sigurnost od tuđeg pogleda i sluha. Ukoliko se ispostavi da ima potrebe za govorom o onome što se dogodi supružnicima prilikom spolnog odnosa, tada se govori o tome samo onoliko koliko je potrebno i ništa više ukoliko se ispostavi da ima potrebe za govorom onome što se dogodi supružnicima prilikom spolnog odnosa, tada se govori o tome samo onoliko koliko je potrebno i ništa više. A ne da se pojavljuje na stranicama detaljan opis šta se sve dešava. Kao što se danas pojavljuje na pojedinim stranicama. Na islamskim stranicama već se dakle spominje samo onoliko koliko je potrebno i ništa više i to sa velikim stidom kako se to spominje i uviđa u pojedinim hadisima. Zatim Hafiz ibn Hajar alihi rahmetullah kaže Wan Hakim ibn Muavije an abihi radijallahu ta'ala kale Kultu ya Rasulallah ma haku zauđi ahadina alaihi Prenosi se od Hakima ibn Muavi od njegovog oca radijallahu anh da je rekao, rekao sam, Allaho poslaniće, kakva prava ima supruga jednog od nas kod svoga muža? Pa je Allaho poslanik alihi salatu wasalam rekao, tut'imuha idha ekelt, wa teksuha idha iktesejt, wa la tadribil vajha, wa la tuqabbih ولا تهجر إلا في البيت rekao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam da je nahraniš kada ti jedeš da joj kupiš odjeću kada i sebi kupuješ da je ne udaraš po licu da joj ne govoriš riječi koje ne voli ona čuti i da se od nje ne udaljavaš osim u postelji. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed, Ebu Davud, u knjizi o braku u poglavlju o ženinim pravima kod svoga muža, Imam Nesai, Ibn Mađe, Ibn Hibban, Hakim, putem Ebu Kazate, El Bahilija od Hakima, Ibn Muavi, El Kušeirija, on od svoga oca. I prenosioci ovog hadisa su pouzdani. Hadis je vjerodostojnim ocjenio Ibn Hibban i Hakim, dok je Imam Zehebi prešutio Hakimovu ocjenu. A šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, ocjenio je hadis dobrim u dijelu Adabu Zefaf. Također imam Bukhari bilježi ga kao muallak bez lanca prenosilaca u svome, hadisu, u svome sahihu. Dakle, u ovom hadisu je dokaz da je obaveza mužu da hrani i odjeva svoju suprugu. Da je hrani hranom koju i on jede i da je odjeva shodno svojim mogućnostima. Dakle, sve shodno svojim mogućnostima to je mužu obaveza. U hadisu je također dokaz stroge zabrane mužu da udara svoju suprugu po licu, jer je lice kod čovjeka najčasniji vanjski dio tijela. Ono je odraz njegove ljepote. Ono je to što se uglavnom otkriva pred drugim ljudima, pokazuje, pred mahremima, bližnjom rodbinom. Također na licu se nalaze oči, čulo vida, čulo sluha također, pa stoga se zabranjuje udarac po licu. I ova zabrana je općenita i ne odnosi se samo na ženu, već i na dijete, pa čak i na životinje, konja, ovcu i slično, a svakako da je strožija zabrana toga kada su u pitanju ljudi. U hadisu je također dokaz da ukoliko bude bilo potrebe za tim, za udarcem, da je dozvoljeno pucnuti, pucnuti, dakle ne udariti, ne slomiti, ne prebiti, već pucnuti ženu, dakle simbolično, simbolično, kako bi se žena postidila i ostavila se svojih loših postupaka i neposlušnosti. Dakle, pucnuti poput mi svakom. U hadisu je dokaz da muž ne smije govoriti ženi osim lijepe riječi, da je dočekuje lijepim riječima i nasmijanim licem, Ukoliko žena učini nešto zbog čega zaslužuje da se ukori, ako muž hoće da je ukori, onda to treba učiniti na lijep način kako bi taj ukor u stvari bio savjet. To je cilj tog ukora mora biti njem popravak, a ne još veća neposlušnost. I ni u kom slučaju mužu nije dozvoljeno da svojoj supruzi uputi riječi pogrde, psovku, da psuje svoju ženu, da psuje svoju suprugu, da joj psuje roditelje i ostalo, da joj omalovažava, pocijenjuje i slično. Ni u kom slučaju to mužu nije dozvoljeno. U hadisu je također dokaz da je dozvoljeno izbjegavati suprugu onoliko vremena koliko je potrebno za njen popravak. Ako je riječ o njenoj neposlušnosti, ako se utvrdi da je žena neposlušna, tada je dozvoljeno izbjegavati suprugu. Međutim, pod uslovom da sve to bude u kući, a ne izvan kuće, pred drugim ljudima, uslijed čega će ona biti osramoćena, gdje će takav njegov postupak više ličiti na inat, a ne na odgoj i popravak. Kada obznani njenu neposlušnost izvan svoje kuće, izbjegava iznad svoje kuće, to će više ličiti na njegov inat, da se on želi njoj osvetiti, a ne da je želi popraviti i odgojiti. Također ne smije je ostavljati ni samu u kući, a on odlaziti negdje drugo, uslijed čega dolazi do samoće, osamljivanja, a u takvoj situaciji može doći do dijela čije posljedice nimalo nisu pohvalne. Već ukoliko postoji potreba za izbjegavanjem supruge, to se dešava unutar kuće, pa muž određeno vrijeme ne govori sa suprugom, izbjegava svoju suprugu u postelji, spava s njom u postelji, ali odbija imati odnos s njom. I ovo izbjegavanje nema određeno vrijeme, već se vraća mužu koliko on vidi potrebnim, ako se, ponovo ponavljam, otvrdi da je riječ o ženinoj neposlušnosti, dok izbjegavanje govora ograničava se na tri dana. Pojedini islamski učenjaci kažu da ukoliko muškarac ima više žena, pa od strane jedne svoje žene doživi neposlušnost, po mišljenju tih pojedinih učenjaka tu ženu može dakle izbjegavati izvan njene kuće, to jest može otići od nje drugoj ženi, iako se to opet vraća na preuvladavajuću korist kažem ove riječi i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okoristi ovim riječima koje smo čuli, koje smo kazali. Molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji slušaju, a zatim postupaju i rade ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u razumijevanju njegove knjige Kur'an i Kerima i sunneta njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam i da nas učini njegovim istinskim vjernicima i istinskim sljedbenicima njegovog poslanika, alihi salatu wasalam, koji kada nešto čuju, onda kažu čujemo i pokoravamo se. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da ove i sve druge propise primijenimo u svome životu, jer je danas i takako velika potreba za primjenu ovih propisa, kada na mnogim mjestima mnogi brakovi su poljuljani, dovedeni pred sami razvod braka, a to je zasigurno ono i što slabi našu muslimansku, islamsku zajednicu i našu jeli, vjeru, pridržavanje naše vjere, jer nam je dobro poznato kada se dese problemi u braku, onda čovjek i gubi slast prema vjeri, gubi slast prema ibadetima, mnogo šta ga prolazi od ustaljenih ibadeta, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se podučimo ovim propisima braka i ostalim drugim propisima, i da nam pomogne da koliko smo u mogućnosti primjenimo ih na ispravan način. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji je blizu, koji čuje, koji se odaziva dovama svojih robova, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u svemu tome. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni, vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Molite ga i vi, doista Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji obilno prašta, koji je milostiv, voli praštanje, pa ga svi molimo da nam svima i oprosti. Walhamdulillahi rabbil alemin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل وهب لي منك عارفة تعرف ما تناكر لي وتهديني إلى رشدي وتمنعني من زللي وهب لي منك عارفة تعرف ما تناكر لي وتهديني إلى رشدي وتمنعني من زللي وتحملني على سنن يؤمنني الوجل فأنت دليل من عميت عليه مسالك سبلي وتحمل لي على سنن يؤمن لي من الوجل فأنت دليل من عميت عليه مسالك سبلي إليك أفر من جعل لي فرار الخائف الوجل إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل على جدواك معتمدي فأنقذني من دخلي فأنت ملاذ معتمدي مختصم وأنت عماد متكل على جدواك معتمدي فأنقذني من الدخل فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد متكل وألحقني بجنات لدى درجاتها الأولي بصديق وفاروق وعثمان الله أفر من زللي فرار الخائف الوجل إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل إليك أفر من زللي